والزمن حين سيزول الليل سيطير النور والزمن يقينا سيزول الله تشق على أبصار الباطل وتنير لابد الفجر سينفجر أذفارك تنشب في لحمي ونيوبك تقطر بالسم أذفارك تنشر في لحمي ونيوبك تقطر بالسم وسياطك تلهب أضلاعي وقيودك جمر بذراعي وسياطك تلهب أضلاعي وقيودك جمر بذراعي لكن الفجر سينبثق لكن الفجر سينبثق الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور فجنود الله تشد على أبصار الباطل وتغير لا بد الفجر سينبثق لا تحلم أبدا لا تحلم أن يحني الرأس فتى مسلم لا, لا تحلم أبدا لا تحلم أن يحن الرأس فتى مسلم فرسول الله يعلمنا وكتاب الله به نقسم فرسول الله يعلمنا وكتاب الله به نقسم لابد الفجر سينبثق لابد الفجر سينبثق الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور فجنود الله تشد على أمصار الباطل وتغير لا بد الفجر سينبثق مهما طال الزمن الأسود وتطاول علج أو عربد مهما طال الزمن الأسود وتطاوى عندنا وعربت وتشامخ في الأرض طغاة أو أرضا مجرم أو أثبت وتشامخ في الأرض طغاة أو أرضا مجرم أو أثبت Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, dragi prisutni. Ja ovom prilikom nisam ništa posebno spremao da vam govorim, ja samo želim ono što osjećam u svom srcu prema potlačenim narodima u svijetu koje Allah zabranio da budu ikove rodovi izdjeva Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je stvorio, a svaka vlast u svijetu ima samo da služi Allahu i onda da služi narodu kod nas je suprotno, svi mi služimo vlasti i tako je u svijetu, svi narodi su pod nečijom čizmom i svi narodi su nečiji robovi, a morali bi da budu jedino robovi gospodara svjetova. Jedino njegovi robovi i niti više. Ja sam došao ovom prilikom, ovom prilikom da pozovem svakog bošnjaka, svakog čovjeka, svakog čovjeka sa umom i razumom da ga pozovem u istinu da ga pozovem u ono u što je pozvao poslanik Aleyhisselam da mu kažem istinu suštu istinu, da mu kažem ono što je došlo na temeljima autentični i vjerodostojni sahih predaja od Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koga je Allah odgajao i učio i najbolje ga odgojio i naučio kao što je kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam debeni rabbi fahsene te bibi moj gospodar me odgojio i on mi je najbolji odgoj dao taj poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ja i sudnji dan smo došli ovako dakle kijametski dan sa dolazkom samoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam je kao ovaj kaži prst i srednji prst što jasno govori da je neminovan dolazak sudnjeg dana jedan od preznaka sudnjeg dana je sukob između židova i muslimana koje židovi očito, vidite, izazivaju svakim danom, umjesto da se malo pokunje, da malo popuste, da produže vakat svoga trajanja, oni izazivaju Allahov emr njegov kadar i sudbinu koja će se ispuniti upravo u Palestini. U Palestini će doći da pobjede muslimana. slušajte, braćo moja draga, hadis koga je izgovorio naš plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koga bilježi ima muslim u svome sahihu u babu koji govori o fitenu i ašratu sa'a. Dakle, govori o fitnjalucima, o govori o anarhiji koja će se pojaviti pred smak svijeta i govori o predznacima sudnjega dana. poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu koga prenosi od njega časni ashab i njegov plemeniti drug Ebu Hureyre radijallahu talanu kaže La tekumu sa hatta yukatilu muslimu yukatila muslimuna ljehud se yaktuluhumu المسلمون hatta yahtabiu ljehud يحتبئ اليهود فيقول dakle Allah, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže neće nastupiti sudnji dan dok ne dođe do sukoba između muslimana i židova pa će onda svaki židov se kriti hatta jahtebi al jahudi min vara'il hađari wa šeđari, pa će svaki židov da se krije kao miš ispod kamena, iza kamena, iza stabla. Nastavlja dalje poslanik sallallahu alaihi wa sallam. فيقول الحجر بشجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله reći će kamen i reći će stablo. Allah će ubrizgati detektor u svako stablo i svaki kamen i svaki će musliman osjetiti njegov govor i njegov zada. Kamena i stabla koji će reći ja muslimu, ja Abdallah. Takvi! O muslim! će kamen i stablo, progovorići. Allah će im dati moć govora. Onaj koji nama daje moć govora, on će ubrizgati, ubrizgati moć govora u kamen i stablo. U kamen i stablo. I oni će reći, ja muslimu, ja abdallah, o muslimanu, allahu robe, feteal, feteal, kaže, haza jehudi halfi, iza mene je židov koji se krije. Fete'ala faktulhu, dođi i ubij ga. Illa u garkade, osim drveta koje se zove garkad. Fe innehu min šeđeri jehud, to je drvo od sabala i drva ili e, ovaj, jehudijski, židovski. I zato danas u Palestini židovi šta rade, sade drvo garkad a palestinci šta rade, sjekirama sjeku drvo garka, da ga što manje bude, da se što manje zidova skrije. I znate kada su ovaj hadis citirali bivšoj predsjednici vlade Izraela Goldi Meir, ona je rekla ja se ne bojim za to jer muslimani nisu na takvom nivou da bi to mogli ispuniti nisu takvo kuvata i snage imana da bi Allah dao stabnu i, i jel tako kamenu da progovori pa su je upitali kada to očekujete Golda Meir židovka je odgovorila kada muslimana bude na sabah namazu koliko na džumi namazu tada će se ispuniti taj hadisa Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam